La hoier ca dumneavoastră, linui lin și flori de măr, și flori de măr, probabil m-ar petira, și cular și plugile, linui lin și flori de măr, și cular și plugile, și pornit plugurile, linui lin și flori de măr, și pornit plugurile, și să mergem la arat, linui lin și flori Im November.